is warm vanaand, maar vat gou iemand se hand langs jou. Vat gou iemand se hand langs jou. Vee net so 'n bietjie sweet af. Kom ons bid saam. Kom ons bid saam. Sjoe, papa, Here, dankie dat U vanaand hier teenwoordig is. Kom Heilige Gees en kom raak ons aan vanaand, Here, kom werk in ons harte, Here, kom werk in ons gedagtes. Here, gee dat ons vanaand iets van U koninkryk sal sien, Here, dat ons nie hier sal uitstap sonder dat ons U hart gevoel het nie. Here, ons wil vanaand weet dat U leef. Here, ons wil vanaand U liefde voel. Here, ons weet dit gaan nie oor gevoelens nie. Maar ons is so lief vir U en ons harte brand vir U wys vir ons dat u hart ook vir ons brand. En dankie daarvoor, pappa. Here vanaand kom bid ons vir vir almal wat net 'n aanraking van u nodig het. Here almal wat wat dalk vanaand hier sit en sê maar Sjoe, Here, kort net so 'n bietjie van u. Kort net so 'n bietjie krag. Kort net so 'n bietjie liefde. Here kom spreek. op ons neer. Dankie dat U hier is vanaand. Ons is so lief vir U, Papa. Ons is so lief vir U, Papa. Ons is so lief vir U, Papa God. So ons het die ons het die vakansie twee goed gehad wat gebeur het. Die eerste een of die een waarmee ek wil begin is die Graad 8 kamp. Wie van julle was almal deel van die Graad 8 kamp? Woe, was dit lekker geweest? Hè? Kom aan. Asai, kom ons gee vir die Here 'n hande klap vir die Graad 8 kamp. Kom aan. Woe! Ja. So daar het 'n klomp goed gebeur. Julle weet die tema was emojis, né? Nee, so dit gaan oor om uh, om jouself te wees, né? Nee, want want wie van julle weet dat as jy weet wie sin jy is, gaan jy weet wie jy is en gaan jy weet waartoe jy in staat is. OK, as jy weet wie sin jy is, gaan jy weet wie jy is en gaan jy weet waartoe jy in staat is. Right, so as jy weet ek behoort aan God, gaan jy weet jy's 'n kind van God en gaan jy weet wat 'n kind van God kan doen. En wat kan 'n kind van God doen? Amazing stuff. Sê gou vir een langs jou amazing stuff. So ek wil 'n bietjie by julle hoor, is daar iemand wat iets wou deel wat jy beleef het op die Graad 8 kamp? Iemand wat iets wou deel? Enige iemand? Enige iemand? Dankie Marlene, jy kan vorentoe kom. Is daar nog iemand wat iets wou deel van die graad 8 kamp? Nou, as jy sies, moet net nie na my toe wys nie. <laughs> Marlene, kom staan hier vir, kom staan hier vir. Hallo. Ehm um, so um, net net voor die graad 8 kamp het ek al die ligamente in die in my regtervoet geskeur. En dit was nog baie pynvol te groot oogkamp. En toe op die laaste aand toe bid 'n paar van 'n paar van die leiers vir my voet en toe kon ek stap daarop en die dag toe ek by die huis kom, sê ek van okay, waar my moon boot. En ek het nog nie weer pyn gevoel in my voet nie. En dit was Ose. Awesome. Wat skryf vir die Here aan dit lag. Kom aan. Woe. <laughs> En uh, en daar was al van ons jong manne wag voor ek daar kom. Uh eh, kyk net so iets deel wat wat ek gesien het op die Graad 8 kamp. Uh ons gaan die aand op na die Klipkapel toe nou. Meeste van julle weet waar se Klipkapel daar bo op en dat nou. En ons sit daar en en Ludwig deel hierdie powerful message. Nou en ek sit daar en dis een van daai oomblikke wat jy die goosies kry nou. Jy daar sit en jy sê, "Ah, I love this. And it's amazing." <laughs> En hy vra maar wie van julle wil vanaand julle harte vir die Here gee? Julle en meer as 100 kinders steek hulle hande op. Meer as 100 kinders sê ja vir Jesus. That's a miracle. So kom ons gee weer vir die Here hande klap vir daai. Come on. Woo. Dan was daar ook 'n groep van ons wat uh wat in die vakansietyd Botswana toe was. En uh, so Rudy, ek vra jy net so ietsie deel. En ehm uh, ja, wat jy wil op jou hart hê. Ja. Jesus almo. Wie voel die Heilige Gees? Want ek doen ja, crazy. Oh, okay. Ek het se van plan om te praat hier, maar ek sal vinnig wees. Ehm um, so net 'n paar van ons, ek en Simon en James en Kalal en so 'n ander vriend van ons Christof het gegaan Botswana toe en ons het 'n bietjie rondgestap daar gebid vir mense en liefde gewys. Um en hierdie een ou is flippend cool. Um hy het 'n skerp joen gesteek op sy hand <laughs> die vorige dag. Um en alles in Botswana het of dorings op of dit maak jy opswel. So sy hele hand was so super opgeswel geweest. <laughs> en ek en James eh, ons is hier die twee mense wat daar aankom by hom en hy het so 'n verband om sy arm gehad. En ons vra hom kan ons asseblief vir jou bid want uh, ons weet Jesus genees en hy en hy is so lief vir jou. Um en hy hy sê so okay cool. Kom ons bid vir hom en, en ons en ons bid vir hom een keer. En ons vra hom hoe voel dit en hy sê nee maar dit is nog eintlik seer. Dis so okay maar kom ons bid weer want dit werk die tweede keer en die derde keer. um <laughs> ja, ons het gepersevere en ons sê dit vir hom, haal jou verband af. En ons bid weer vir hom. En uh hy kon eers, jy weet as jou vingers so opgeswel is dat jy dit nie kan buig nie, dis soos oor mekaar half. Um, ek het hoeveel vingers op so ooit opgeswel was hy. Maar in geval hy hy kon nie, hy kon nie sy vingers buig nie. Um en ons bid weer vir hom en en ek sien met my oë hoe gaan hierdie swelling van sy hand net soos dit besig om af te blaas. En uh en die ou sit daar hy sit so op sy stoeltjie daarso en hy begin sy hand so buig. En hy kyk net daarna en hy verstaan nie. Seker vir 5 minute hy hy buig sy hand so. Later dan neem ek maar 'n video van hom want ek dog toe ek maar dis cool. En hierdie ou buig sy hand en hy kyk net so van ons en hy en hy verstaan nie. Op daai oomblik het ek dit weer besef, joh, hoe groot is ons God. Soos ons sit hom so baie keer in 'n boksie. Ons limit hom maar flip. That's amazing. Ja, dankie. <laughs> Woe! Kom aan. Maar daar's nog baie testimonies en baie goed so. Ehm gaan gaan kyk die Facebook page Botswana Mission. Jy sal daar klomp goed ook sien. Maar alles gaan oor Jesus. En eh, alles gaan oor Jesus. So ek dink kom ons staan gou en gee ons net vir hom 'n massive hand clap. Okay, en jy skree skree so hard as jy kan. Come on. Woo! Woo! Come on, Jesus. Woo! Woo! Come on. Let's say, you can be sit. You can be sit. Dink uh, ons weet hoe sterk God is. Ons weet waartoe hy in staat is. En ek weet nie van julle nie, maar partykeer raak ek so 'n bietjie paniekerig oor die water. <laughs> so ek dink kom ons bid bietjie saam vanaand vir dit. Ja, so daar waar jy is, vat gou iemand se hand en bid ons net saam vir dit. Sjoe, papa. Jesus. Heilige Gees. Here ons begin eintlik so klein bietjie bang raak want ons weet nie wat die toekoms inhou nie. Here, maar ons weet dat U die God is wat voorsien, Here, dat U die God is wat die hemel kan oopmaak, Here, wat ou wells in die grond weer kan oopmaak, Here, en wat vir ons lewende water kan bring. En daarom kom bid ons vanaand vir hierdie stad en ons sê in die naam van Jesus Christus reënwolke gaan oop in die naam van Jesus Christus ondergrondse water begin weer uitsyfer. Here, ons wil saam met U kom bid vanaand. Here kom doen iets wat ons verstom sal laat staan oor die magtige werke, Here. Kom doen iets wat ons verstom sal laat staan oor waar u water vandaan laat kom. Here, ons weet u is in beheer. Here, en vanaand kom verklaar ons net ons afhanklikheid van u. My pappa kom maak oop die sluise van die hemel. Ons dankie daarvoor, Jesus. Ons bid vir eenheid maar as u water op 'n ander manier gee. Here, dis u besluit. Dankie dat u ons gebring het tot u en dankie dat u ons bring van u af verder. Ons gee vir u alle eer. En almal sê saam. Amen. Amen. Dankie. So, en ook in die ander week. Engelse. So, ons gaan vanaand 'n bietjie praat oor hierdie ding, begin by die begin, by God. So as jy jou Bybel het, blaai gou saam met my. Blaai gou saam met my na Lukas 10. Lukas 10 vers 38. Lukas 10 vers 38 gaan ook op die bord verskyn, is ook op die app. En jy kan op die app gaan, dan gaan jy na joernaal toe en dan's al die aantekeninge daar, alles is daarso. So jy kan dit daar ook volg. So Lukas 10 vanaf vers 38. Okay, as jy nie weet waar's Lukas nie, begin by Genesis en hou net aan blaai. Okay. <laughs> Jy gaan hom nou-nou kry. Okay. <laughs> Right, Lukas 10 vers 38. Kom ons bid saam. Ag, kom ons bid saam. Jesus, ons bid baie vanaand. So, kom ons lees saam. Kom ons lees saam. <laughs> Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou, Martha, hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: "Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie. Sy sê sy moet my kom help." Maar die Here antwoord haar: Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Kyk ja, net daai laaste vers weer. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. So, so Jesus kom by Maria en Martha. Nou, hy hy stap hier in hulle huis en en die eerste ding wat wat Martha doen is sy gaan was die skottel goed. Ja. Sy freek se klein bietjie uit. En dan um, die eerste ding wat Maria doen is sy gesit op die vloer en sy sê so: "Here, maar leer my, leer my, leer my." Nou imagine gou as die koning bo alle konings as Jesus by jou huis instap. Wie van julle gaan 'n bietjie uitfreek? Wie wie gaan 'n bietjie uitfreek as Jesus by jou huis instap, né? Nee. Come on. Nou, jy kry gewoonlik twee tipes uitfreek. Nou die een is, jy kyk na nou hom en jy sê: "Dis jy." Ek kan nie glo nie. <laughs> en dan gaan was jy die skrol goed. <laughs> Die ander een is hier ook so stil uitgefreek. Hy sê <laughs> Dis jy. <laughs> En, en jy gaan sit op die vloer. En jy sê kom leer my. Let me love you. So So iets hiervan gebeur met Maria en Martha, nè, maar Martha sien vir Jesus en die eerste ding wat sy doen is, sy begin goed vir hom doen. Maria sien vir Jesus en die eerste ding wat sy doen is, sy gaan sit net daar en sy sê, "Let me love you. Let me love you." <laughs> Nou, praat met my Here. Kom doen iets vir my Here. Maar hier is die ding. Jy lê gesien hoe kort daai gedeelte is. Nou, dis 4 verse. Ons het 5 verse. Kan nie onthou nie. Maar dis baie kort in daai hele gedeelte sê hulle nooit wat Martha gedoen het nie. Dit sê net sy het besig geraak. Hoekom sê dit nie wat sy gedoen het nie? Want dit wat sy vir Jesus gedoen het, was nie so belangrik. Was nie so belangrik soos om by sy voete te gaan sit en hom te leer ken nie. Dit was insignificant wat sy vir hom gedoen het. Sy was so besig om goed vir hom te doen dat sy eintlik vergeet het van hom. Nou en eh, En en dit gebeur eintlik so baie met ons. Nou die oomblik as jy Jesus leer ken, dan sê jy soos, "Ja Here, hier gaan ek. Nou Here, ek's reg vir hierdie missie. Here, ek gaan gaan uitreik in U naam. Here, ek gaan mense se lewens verander. Here, ek gaan Bybelversie swat tot ek blou is." Wie van julle het al die Bybel probeer deurlees of probeer opswat? Sê. Dis nogal moeilik. Maar ons probeer al hierdie goeters doen om in Jesus se goeie boekies te kom. Nou, Jy sê Jesus sien my tog en draak. En as jy lelik met iemand as jy sê o, Jesus, hy hou nie nou so baie van my nie. Wat ek net so 'n bietjie bid. Wie van julle het al gedink dat Jesus soos hierdie DVD of hierdie Blu-ray ding of YouTube video van jou in die hemel het? <laughs> en eendag as jy in die hemel kom, dan gaan hy daar sit dan speel hy die video. En hy sê, "Aha." Hæ? Dit was toe jy by die yskas oopgelos het. <laughs> En dan sit jou ma daar en sy sê soos, "Mm. Uitgevang." Eh, <laughs> sien. sien ons dink so baie keer dat Jesus of dat God 'n God is wat straf, maar hy is eintlik 'n God wat liefhet. So moenie worry nie, daar gaan nie 'n DVD van jou in die hemel wees nie. Daar gaan nie 'n video van jou in die hemel wees nie. So let ek gou. Okay. Moenie worry oor daai goed nie. waar gaan wees is, het jy my geken? Het jy my geken? Sê vir een langs jou, jy moet hom ken. Jy moet hom ken. Gaan, okay, isie dan. Ons hoef nie goed te doen om God tevrede te hou nie. Hy het al reeds alles gedoen wat nodig is sodat ons niks hoef te doen nie. Maar toe hy alles gedoen het, het uiteindelik op aarde kom staan en uit vir ons kom sê maar maar mense ek wil nie hê dat julle goed vir my moet doen nie maar wat ek wel wil hê is dat julle my sal leer ken want as julle my gaan leer ken gaan julle weet wat julle moet doen hoor mooi ek wil nie hê dat julle klomp goed vir my doen nie maar ek wil hê dat julle my moet ken want as julle my ken gaan julle weet wat julle moet doen en Maria klik dit so terwyl ehm, terwyl Martha besig is in die kombuis met die skottelgoed besig om lekker rooibosteekie te maak. <laughs> Wie van julle dink Jesus het van rooibostee ge? Ek dink hy het meer van koffie ge. <laughs> So sy is besig in die kombuis. Maar Maria gaan sit by sy voete. En Jesus begin met haar praat. Imagine gou hoe klink dit as jy Jesus se stem hoor. Imagine gou hoe klink dit as Jesus direk met jou praat. Gelukkig sien ons in die Bybel hoe dit klink. So ek wil hê kom ons lees gou hierdie vers saam. Genesis 3 vers 8. Dit sê hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd wat die aandvind opkom. Hoor mooi, hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel. So met ander woorde, die oomblik as God beweeg, is daar 'n geluid. Okay, God maak ook fisies geluide. Dis bietjie anders as wat ons maak. <laughs> maar God maak ook geluide. En hierdie is belangrik. Hoe klink daai geluid? Soos volg. Jy gaan die volgende vers opsit. Eksodus 19 vers 19 sê: Moses het gepraat en God het hom in die donderslag geantwoord. God het hom in die thunder geantwoord. Psalm 77 vers 19, volgende een. U donderslag u donderslae het die lugruim gevul. Weerligstrale het die wêreld verrig. Die aarde het geskud en gebewe. So dis hoe God se stem klink. Nou as Jesus met jou praat, is dit hierdie thunder, hierdie weerlig wat uit die hemel uitkom en jou bors begin bewe van sy stem. En wat gebeur as jou bors bewe? Jy kan nie anders as om opgewonde dink baie van julle het al gevoel en nou dan begin jou hart so 'n bietjie klop. As jy sê, "Wat is hierdie?" I love it. En dit is wat gebeur wanneer God praat. Ander kere is God se stem bietjie anders. 1 Konings 1 Konings 19 sê dit dat God gepraat het met 'n fluister. So hy kom by jou en dan sê hy vir jou: "Ek is so lief vir jou." Ek is so lief vir jou, my kind. Well done, champ. Ek het daai raak gesien. Well done, champ. Of weet jy wat? Net is in my en jou. Jy is 'n kind so na aan my hart. Jy is myne. God fluister vir jou. And this amazing. So Maria sit hier En alhoewel Jesus praat met 'n normale stem, is daar hierdie fluister in haar oor van Jesus se liefde en ons hierdie bewe in haar borskas ja, van die thunder van God wat in haar begin werk. So hoor mooi. Jy gaan nie altyd die weerligstrale uit die hemel uit sien kom nie. Maar die oomblik as jy by God gaan sit, dan begin hierdie donder sla binne in jou werk en jy word aan die brand gesteek vir sy koninkryk. En as jy by hom gaan sit, dan kom fluister hy die hele tyd in jou oë, ek is lief vir jou my kind. Jy begin beter voel. Jy begin krag kry. Jy weet wat hy van jou dink. So begin hierdie jaar by die voete van Jesus. Begin by sy voete en probeer sy stem hoor. Probeer eerste by hom uitkom. Sê gou vir die een langs jou, begin by Jesus. Baie van julle wil op uitreike gaan, hè. Die oomblik as as ons eh, as ons uitreike aankondig en sê soos ek is voor, nee, hier gaan ek uitreike, ek love it. Nee. Jy sê gaan nou kindertjies wees. Ja, en party se smile is baie creepy as ons praat oor kindertjies op uitreike. <laughs> en is awesome, nou dis lekker om opgewonde te wees oor die goed en ons leer baie van God op uitreike. Nou ons leer baie van God by ander plekke. Maar jy kan nie gee wat jy nie het nie. Jy kan nie uitdeel as jy nie self vol is nie. So as jy gee wat jy nie het nie, gaan iemand kry wat hy nie is nie. OK? As jy gee wat jy nie het nie, gaan iemand kry wat hy nie is nie. Maar as jy gee wat hy in jou sit, as jy die liefde gee wat hy in jou kom wakker maak, dan gaan iemand anders die liefde van hom kry. En as jy die thunder gee wat hy binne in jou begin werk, dan gaan iemand anders die thunder van God begin sien en hulle gaan nie anders kan as agter hom om agter hom aan te hardloop nie. So begin by Jesus, laat hy jou volmaak in hierdie jaar. Niks beet tyd saam met God nie. Word hierdie jaar stil wel. Word hierdie jaar stil wel. Ek wil afsluit met hierdie vers. Hebreërs 4 vers 12. Die woord van God is lewend en kragtig Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en merk. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Die woord van God is lewend en is kragtig. Sê gou vir die een langs jou lewend en kragtig. So probeer om sy woorde te hoor hierdie jaar. Probeer om meer van hom te kry want meer van Jesus kweek meer van Jesus in jou en ons kort meer van Jesus. Moenie net die jaar inspring en hardloop nie. Begin eers by hom. Voordat jy iets doen hierdie jaar, gaan sit by sy voete. Voordat jy jou maal is 'n skorrel goed was, <laughs> begin by Jesus. Voordat jy iets beplan, begin by hom. Voordat jy iets doen, begin by hom. As iets fout gaan, gaan na hom toe. Begin by by Jesus in hierdie jaar. Ek vir jou challenge. Hoor wat God vir jou in hierdie jaar wil sê. Ons gaan nou in 'n bedieningsoomblik ingaan en dan in die in die laaste worship deel. Maar word nou stil en hoor net by God. Watse woord sê hy vir jou vir hierdie jaar? Hoe weet jy dis God wat praat? Dis gewoonlik die eerste ding wat in jou gedagtes opkom. Dalk hoor jy nie vanaand iets en is oukei. Okay, maar gaan hoor dan in die week. Vra vir God, watse woord wil U vir my gee vir hierdie jaar? Dalk is jou woord liefde. Dalk is dit uitreik. Dalk is dit stilte tyd. En daar's soveel meer. Hoor by God, watse een woord wil hy vir jou gee vir hierdie jaar waarop jy kan fokus? Begin die jaar by hom. So kom ons word stil en dan as jy klaar gebid het, begin saam sing gaan ons in worship tyd ingaan. Kom ons word stil.